السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu yangu dada yangu msikilizaji tambua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kukufikisha katika Ramadhani hii ya mwaka wa 1442 ni fadla kubwa na neema ambayo yahitaji kushukuriwa na ni zawadi ambayo hatuwezi linganisha na zawadi nyingine aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jukumu lako na jukumu langu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuneemesha na fadla hii kutuneemesha na neema hii ni nini ni vipi sisi tuwafaa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii ya kuweza kujaliwa kuishi tena katika mwezi mwingine wa Ramadhan kuweza kufanya tena ibada kwa namna moja au nyingine katika mwezi mwingine mtukufu wa Ramadhan أسمى شيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى محمد بن صالح العثيمين أسمى بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه kujaliwa kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhan ni neema kubwa kwa yule ambaye ataweza kuipata mwezi wa Ramadhan si kupata tu mwezi wa Ramadhan bal waqama bihaq حقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته na akasimama akajikakamua akajitahidi na kujizatiti kuweza kusimamisha au kuweza kuipatia Ramadhani haki yake kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutomwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kujikita katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jambo kuu ambalo kwamba Muislamu atakiwa kujitahidi nalo ndani ya Ramadhan ni kuweza kuitrain nafsi yake kuweza kupatia nafsi yake mazoezi ya kujitoa katika maasi yote ambayo mwanadamu anamuasi nayo <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-ghaflati anhu إلى ذكره ومن الغفلة عنه إلى ذكره نمتك غفلك الله سبحانه وتعالى kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi katika dhikri ya Allah katika utajo wa Allah katika kuwa karibu na Allah kwa kufil conscious of Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati ikawa kila sekondi kila dakika muislamu lisanuhu ratban min dhikri Allah tabaraka wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhan ikawa ndimi zetu ziko Eh, ziko majimaji kabisa kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtu akaghaflika na ghafla tusiwe katika ghafla katika mwezi wa Ramadhan mchana inaanza na kumalizika pasina na muslamu kufanya ibada ya kumsaidia mbele ya Allah usiku inaanza na kuisha pasina na mtu kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala angaa kwa rakaa chache bali muislamu anafaa kujiweka mbali na ghafla katika ramadhan na at all times at in any given time akawa yuko alert akawa yuko makini kabisa na kufaidika na yale ambayo atamkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-bu'd anhu ila al-inabati na mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan namna ya kumshukuru Allah ni arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuja aje karibu na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya labda alikuwa mbali na Allah kwa sababu moja au nyingine akajikaribisha kwa Allah akajiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala basi mtu ambaye atakuwa mwenye kutekeleza mambo kama haya kujibidisha kusimamisha haki ya Ramadhan kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitauba na kuacha maasi yote na kurudi kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu akiwa na nia ya hata baada ya Ramadhani ataendelea vivyo hivyo na mtu akajiweka mbali na ghafla akajibidisha katika ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na mtu akajiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala basi inakuwa ni moja katika njia za kuonyesha ya kuwa kweli yeye amemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na ameweza kuipokea neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambavyo yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah jalla jalalu atujalie ni miongoni mwa watakaofaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na miongoni mwa wale ambao watakaosamehewa madhambi yao na watakaojaliwa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh